Եթերում բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, 33 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսը ցնցվել էր երկրաշարժից, եւ 33 տարի անց այդ ցնցումը շարունակվում է մարդկանց հոգիներում, սրտերում, հուշերում։ Երկրաշարժը դարձել է հուշ, հուշապատում, մղձավանջ, բանաստեղծություն, որոնց գոյությունը նոր ցնցումների առիթ է հանդիսանում։ Նոյեմբերի 6-ի գիշերը չարագուշակ էր՝ մի ներքին տագնապ, մի ներքին անհանգստություն պարուրել էր բոլորին։ Ասում են, բանաստեղծները պայծառատես են, նրանք լավն էլ, վատն էլ զգում են ավելի արագ, քան սովորական པարզ մահկանացուններս։ Վահագն Դավթյանը 1988 թվականի դեկտեմբերի 6-ի գիշերը մի բանաստեղծություն էր գրել, որի մեջ այսպիսի երկտող կար. «Չի քնել ոչ ոք, հայոց աշխարհում ոչ ոք չի քնել, կրակն ընդերքի անքնությամբ է նորից տարապում»։ Ու շարունակել է պատմությունը. Իսկ առավոտյան, երբ գրասեղանիս մոտ նստած աշխատում էի եւ դղիր դուտատանում եղավ, ոչ մի ուշադրություն չդարձրի, մտածելով, թե ինչ որ մոտիկ տեղ երևի շինարական նպատակներով քարեն պայթեցնում։ Բայց վարքյաններ հետո պարզվեց, որ իսկապես կրակն անդունդի անքնությամբ է նորից տարապում։ Դեռ հայտնի չէր, թե կրակի տարապանքը որտեղ է առավելս մոլեգնել, ինչեր է արել, ինչ հետքեր թողել, Կապը Երևանի եւ Գյումրու Սպիտակի Կիրովականի միջև ընդհատված էր։ Անհայտություն էր, մշուշ։ Հաճախ անհայտ տագնապն առավել տանջալի է քանդաժան հայտնին։ Այս դեպքում հակառակը տեղի ունեցավ։ Ուր է իր աստված։ Երբ խնդացավ լակված մի ողջ ժողովուրդ էր աստված Երբ աղերսանքը մեր մարեց անհաղորդ Երբ հայտնի դարձավ, թե ինչ է կատարվել, ես ինքս տեղնուտեղը փուլ եկա ինչպես Գյումրին, ինչպես Սպիտակը, բայց ավելի լավ է այստեղ խոսքը տալ արհավիրքի երկրորդ օրը գրված իմիսկ մի հոդվածից բերված առանձին խաղվածքների երևի պետք է լռեիր, երևի պետք է քարանայիր, կամ պարզապես գլուխդ ափերիդ մեջ առած պիտի լուր արտասվեիր, իսկ ես ահա գրիչ եմ վերցրել եւ ուզում եմ գրել։ Ճիշտն ասած գրելու ոչ սիրտ, ոչ ցանկություն ունեի, գուցե հետո գրեի, երբ ցավը մի փոքր մեղմանար, բայց զանգահարեցին, խնդրեցին գրել, խնդրեցին այնպիսի մի ձայնով, որ անհարմար զգացի մերժել։ Եվ ահա ուզում եմ գրել, բայց ինչ։ Արդյոք այսպիսի մղձավանջը բարի նախադասության դատողության փոխվելու հնարավորություններ ունի իր մեջ, չգիտեմ։ Խնդրեցին հատկապես մխիթարանքի խոսք ասել, բայց ինչպես, ինչով մխիթարեմ ուրիշներին, երբ հենց ինքս եմ մխիթարանքի կարոտ։ Սատարապանքից վեր ինչ որ բան է, որ երևի դեռ իր ճշգրիտ անունը չունի։ Ես դեռ պատանի աշխարի ամենաահավոր պատերազմի ճամփաներով եմ անցել։ Մահ ու արյուն շատ եմ տեսել եւ ընկերներիս կորստյան ցավով շատ եմ տանջվել։ Սա անակնկալ էր, վարքյաներ տևած անակնկալ, որ մեր դարավոր ողբերգություններից ամենամեծի շարքն անցնի երևի վարկյաններ ու հազարավոր մահեր, վարկյաններ ու փլվող դպրոցներ, փլվող մանկապարտեզներ։ Ինձ համար ամենասարսափելին եղերնականը հենց դա է՝ մանուկների զարհուրելի մահը։ Մտքով պատկերացնելիս անգամ քիչ է մնում կորցնես հոգուտ հավասարակշռությունը, եւ ահա երկու մղձավանջային գիշեր։ Ամենազորեղ քնաբերն անգամ կորցնում է ուժը։ Տարապագին խոհեր, ինքնագեղեցումներ, բողոք բախտի, ցաս դասում ճակատագրի դեմ։ Մտածում ես, աշխարհում անթիվ ամայի անապատներ կան։ Հողագնդի մեծագույն մասն օվկիանոս է։ Այդ զարհուրելի խորտակի ճուժն ինչպես եկավ ու գտավ հենց այս մի բուր հողը, այս մի բուր ժողովրդին, որ աշխարհում երևի ամենատանջվածներից ու տարապացներից է։ Այսինչ դաժան նախախնամություն է, ինչ դաժան ճակատագիր։ Հիրավի լաց է այստեղ ամեն երկ եւ ողբ ամեն գիրք եւ պատմությունը կրկնվում է ու թեև այս անգամ բնության արհավիրքի ու աղետի ձևով, բայց հետևանքը նույնն է։ Կրկնվում են նաև արար աշխարհին մեր ողբերգություններով հայտնի դառնալու տխուր պատմությունները։ Երբ հույսերս կտրած աղոթում ենք ամեն Վահագն Դավթյանի ճակատագիր պոեմից այս փոքրիկ հատվածն այդ օրերի իրական պատկերն է խտացված բանաստեղծական տողերում։ Հիշենք հավերժ թվին 1988-ին եղանակը հայոց հողում խիստ էր ամբած ու հողմացեց։ Մերթ տագնապի տենդեր ու դող, մերթ բախում էր լույս ու մութի, ու ելավ ցավն ընդերքներից ու այդ ահեղ սպին բացեց եւ դու հողի, բացված սպի եւ շեներդ վերքեր են տակ, եւ մանուկներ հողի տակ սև, եւ մանուկներ սև քարի տակ, ինչ մանուկներ, լույսի բողբոչ, լույսի ընձյուղ, լույսի ցողուն, ինչ մանուկներ, արշալույսի հրեշտակներ, ու ես գիտեմ, ախ, շատ է ցուրտ, շատ է խոնավ հիմա հողում, իսկ մանուկներն այնպես թեթև, այնպես բարակ էին հակել։ բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժին զոհ գնացած գյումրեցի բանաստեղծներ Տանյա Հովանիսյանի, Արարատ Մկրտումյանի եւ Հայկանի Տոնոյանի բանաստեղծություններից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Տանյա Հովանիսյան, երկտող մանկիկիս։ Փոքրիկս Ճիշտն ասած, ես այսօր ժամանակին տուն չեմ գա։ Միտեղ կուշանամ, լավ ու սիրուն, ազատ ու անուշաբույր, ամփոյտ ու անկաշկանդ, երանավետ ու անդրերկրային մի տեղ, մի խելքից դուրս տեղ։ Թեև մայրերը կիրակի չունեն, ես այսօր ինքս պիտի տրվեմ այդ կարմիր օրվան, ազատ կիրակին եւ ոտքերս ահա խելառ պիտի parեն անհոգ դաշտի մեջ եւ թևերս են այսօր թիթեռներ անբեր եւ սիրտս է նորից աղջիկ ցնդած երազում նոր սեր թե քեզով պիտի խնամի այսօր չգիտեմ ես ում հույսին եմ քեզ թողել չգիտեմ ես այսօր չպիտի շտապեմ Չպիտի խառնվեմ, չպիտի հաց թխեմ, վազվզեմ, ջուր բերեմ, վազվզեմ, չպիտի վշտանամ գունատ երեսիդ նայելով, չպիտի տագնապեմ, մոլորվեմ, խճճվեմ, կորչեմ։ Այսօր ես պարտք ու պարտավորություն գցել եմ ուսերիցս, հարբեցողի պես կիրակի եմ անում։ Ուր եմ գցել։ Հենց այդ չգիտեմ, տղաս։ Տղաս, թե հայր չունես, այս կիրակի մորից էլ զուրկ մնա չեմ խռովում։ Եվ ինչ վրեժ կամ ինչ մաղձոտություն ու թույն։ Ինձ չէ վայել կամ քեզ որբ չեմ ասում, չէ քավլիցի, ծնվելուց հետո արդեն ծնունդ առած մարդուն որբ չեն ասի։ Եվ այս էլ կա, Ճիշտ է, այսօր Կիրակի եմ անում, բայց պայմանով փորձի օր է այսօր, փորձի ու փորձության։ Տեսնեմ, քեզով պիտի պահի, նայի այսօր տուն դառնամ, տեսնեմ, սովահար չես եղել։ Գունատ երեսդ կարմիր է, կլոր, տուն դառնամ, տեսնեմ, առույգ ես, ժպտերես, ժիր, երեխաների խմբի մեջ ես, քեզ չեն նայում իբրև լքվածի ու որփի։ Օ, ես համոզված եմ, այդպես կլինի։ Ես կիրակի կանեմ, իսկ դու չես կորսվի, աղ փոքրիկս։ Ես ում կասեմ խոսքը շնորհակալության, կամուր ծառին ու օրվան, քեզ ու հարևան տատիկին, բարի քերիներին, անսորտ մի աղջկա դաշտի մեջ կարմիր մի կովի, ուրիշ հայրիկների եւ պայծառաչվի ծիծեռնակին, որ քեզ գուրգուրեցին, փայփայեցին, ինչև Կիրակիս արի։ Ես այս էի ուզում, տեսնել էի ուզում, թե երբ չլինեմ, ինչպիսին է լինելու մարդկությունը այն ժամը Օ, ես պահել եմ խոսքը երախտիքի, որ շուտով պիտի ասեմ։ Արարատ Մկրտումյան ապրելու երկրորդ օրը։ Իշեցրու խոտերին, որ նրանք խոտ են, եւ դու ես խոտ։ Եվ այդպես հեշտ կլինի նրանց հնձելը։ Հիշեցրու թրջուններին, որ նրանք թրջուն են, եւ քո մեջ էլ է տրոփում ճախրի անհայտությունը, եւ քո մեջ էլ է երկինքը ելուվարում անհանգիստ սարսուրով, երբ առավոտ է, եւ այդպես հեշտ կլինի նրանց վրա կրակելը։ Հիշեցրու ձկներին, որ նրանք ձուկ են եւ դու ես ձուկ։ Ասա, որ հոգնել են լողակներդ հեղուկ խլության մեջ ծածանվելուց։ Ասա, որ քո խաչն էլ ճիշտ եւ ճիշտ նման է նրանց գլխի խաչին։ Ասա, որ արդեն քո խրիկներից բխբճակ, բխբճակ հեռանում է հույսը եւ այդպես նայելը հեշտ կլինի նրանց բաց ու խուփվող շուրթերին զնգուն արևի տակ։ Ջարդիր այս հայելին, որը հիշեցնում է, անընդհատ հիշեցնում է, որ երեք տոնավաճառ էր եւ խոտերի, թրջունների, ձկների հետ վաճառվում էր քո հիշողությունը։ Հայկանի Տոնոյան Զոհ էի խոստացյալ եւ մայրն ինձ քեզ նվիրաբերեց հայրենիքին Եթե իմ ապրած օրը վարկյանը տարին չեն օգնելու, որ երկինքդ խաղաղ մնա, եթե երկերն իմ իզորու չլինեն սրտերից վանելու առօրյա հոգսեր, ցավ ու տանջանք, ուրեմն ոչ չեմ երթվում, երկում եմ քեզ, հայրենիք։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 7-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք